<coughs> Ei. Tsuc, tsuc, tsuc, tsuc. Ai. Oi. Oi. Oi, Costa. Ai, caralho, sério do que squad? Ah. <laughs> É. Essa lugar é meu pra que cê favela o tempo cena. Olha, pop, cê cala a boca que com este tacolha. Tá oi, meu Deus, as meu Deus, onde que zapota squad? Fazer taxista, corrente, sabe te cê na cate. Ah. έτσι βαγά, έτσι βαγά, έτσι βαγά, έτσι βαγά έτσι βαγκαρίνιο. Καλύτερα ήταν ο Ροναλντίνιο που ξεκίνησε να κάνει business με τα τζι, τζι, τζι, G. κοιτάει Όταν της το πήρε πέφαγε τώρα το κοπανάει Τσουτσούκα Μέχρι κουσιά σιγρά Βοτσίζω κανένα κάμα Η τσίτα μου τα πεσά Να το κόλλο σου κούνα κούνα Να κάνει χαρδέν το κακούνα Κούνα το κόλλο σου κούνα κούνα Να κάνει χαρδέν το κακούνα Είσαι μίστα Lonely Είμαι μίστα Lova Lova Είμαι Fuego Loki Έχεις μπάκα του στα ρόβα βαγά Έτσι βαγα, έτσι βαγα, έτσι βαγα είναι Το πιστόλι μου ολόκληρο γιατί το κλείσα στο κουτί Σε πετύχα στο δρόμο και παρακαλά να βγει Κλικ, κλακ, παμ, παμ, χέρια πόδια στην αυλή Χόρεψαν τις κλακέτες κι όλοι κάτσανε στη Το πιστόλι μου ολόκληρο γιατί το κλείσα στο κουτί Xavier Dentro do calenda, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Putota cuti, tene puti, keita puti, fene cuti Droga minha, louco cuti, pjase pjase, toma cuti Kuna to golo su kuna kuna, na cani jardem toca kuna Kuna to golo golosu kuna kuna, naka ni harden toka kuna é mista lonely, ime mista lova lova, ime fuego low key I got.